บุ๊กทู ห้าสิบเอ็ด 51. 51. การไปทำธุระ Κάνω ψώνια. Κάνω ψώνια. ดิฉันอยากไปห้องสมุด Θέλω να πάω στη βιβλιοθήκη. Θέλω να πάω στη βιβλιοθήκη. ดิฉันอยากไปร้านขายหนังสือ Θέλω να πάω στο βιβλιοπωλείο. Θέλω να πάω στο βιβλιοπωλείο. ดิฉันอยากไปแผงขายหนังสือพิมพ์ Θέλω να πάω στο περίπτερο. Θέλω να πάω στο περίπτερο. ดิฉันอยากยืมหนังสือ Θέλω να δανειστώ ένα βιβλίο. Θέλω να δανειστώ ένα βιβλίο. ดิฉันอยากซื้อหนังสือ Θέλω να αγοράσω ένα βιβλίο. Θέλω να αγοράσω ένα βιβλίο. ดิฉันอยากซื้อหนังสือพิมพ์ Θέλω να αγοράσω μία εφημερίδα. Θέλω να αγοράσω μία εφημερίδα. ดิฉันอยากไปห้องสมุดเพื่อจะไปยืมหนังสือ Θέλω να πάω στη βιβλιοθήκη για να δανειστώ ένα βιβλίο. Θέλω να πάω στη βιβλιοθήκη για να δανειστώ ένα βιβλίο. ดิฉันอยากไปร้านหนังสือเพื่อจะไปซื้อหนังสือ Θέλω να πάω στο βιβλιοπωλείο για να αγοράσω ένα βιβλίο. Θέλω να πάω στο βιβλιοπωλείο για να αγοράσω ένα βιβλίο. ดิฉันอยากไปแผงขายหนังสือ เพื่อจะซื้อหนังสือพิมพ์ Θέλω να πάω στο περίπτερο για να αγοράσω μία εφημερίδα. Θέλω να πάω στο περίπτερο για να αγοράσω μία εφημερίδα. ดิฉันอยากไปร้านแว่นตา Θέλω να πάω στο κατάστημα οπτικών. Θέλω να πάω στο κατάστημα οπτικών. ดิฉันอยากไปซูเปอร์มาร์เก็ต Θέλω να πάω στο σούπερ μάρκετ. Θέλω να πάω στο σούπερ μάρκετ. ดิฉันอยากไปร้านขายขนมปัง Θέλω να πάω στον φούρνο. Θέλω να πάω στο φούρνο. ดิฉันอยากซื้อแว่นตา Θέλω να αγοράσω ένα ζευγάρι γυαλιά. Θέλω να αγοράσω ένα ζευγάρι γυαλιά. ดิฉันอยากซื้อผลไม้และผัก Θέλω να αγοράσω φρούτα και λαχανικά. Θέλω να αγοράσω φρούτα και λαχανικά. ดิฉันอยากซื้อขนมปัง Θέλω να αγοράσω ψωμάκια και ψωμί. Θέλω να αγοράσω ψωμάκια και ψωμί. ดิฉันอยากไปร้านแว่นตาเพื่อจะซื้อแว่นตา Θέλω να πάω στο κατάστημα οπτικών για να αγοράσω ένα ζευγάρι γυαλιά. Θέλω να πάω στο κατάστημα οπτικών για να αγοράσω ένα ζευγάρι γυαλιά. ดิฉันอยากไปซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อจะซื้อผลไม้และผัก Θέλω να πάω στο σούπερ μάρκετ για να αγοράσω φρούτα και λαχανικά. Θέλω να πάω στο σούπερ μάρκετ για να αγοράσω φρούτα και λαχανικά. ดิฉันอยากไปร้านเบเกอรี่เพื่อจะซื้อขนมปัง Θέλω να πάω στο φούρνο για να αγοράσω ψωμάκια και ψωμί. Θέλω να πάω στο φούρνο για να αγοράσω ψωμάκια και ψωμί.